Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Մարիա Ադամյանը։ Աստվածածինը բարեխոս, խնամատար, հոգացող եւ բոլորիս մայր թեմայի շուրջ մեր տաղավարում մեկնաբանություններ կանի հայ ռաքելական Սուրբ եկեղեցու Շիրակի թեմի Մարմաշենի հովության Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Փարեն քահանա Պետրոսյանը Եվան, որ նշանակում է կյանք, անհնազանդ եղավ տիրոջը եւ խախտեց առաջին պատվիրանը կերավ արգելված պտուղը խնձորը, սակայն Գաբրիել հրեշտակապետի Ավետիսին Մարիամի հրեամի պարմանուհու ահավասիկ ես մնում եմ տիրոջ աղախինը, թող քո խոսքի համաձայն լինի ինձ, պատասխանով շատ բան փոխվեց։ Սուրբ Կույս Մարիամի ստացած ավետիսով կանայք վերստացան մարդկային ցեղի առաջնեկ նախամոր Եվայի մեղքի պատճառով կորցրածը։ Սուրբ Կույսը մայրացավ դարձավ Աստծո մայրը, սակայն Աստվածածնի ավետմամբ ոչ միայն Կույս Մարիամն արժանացավ Աստծո մայր, Աստվածամայր կոչվելու բացառիկ ու բարձրագույն պատվին, այլև պատվվեց մայրությունն ընդհանրապես։ Մայրությունը ստացավ պատվո նոր սանդղակ, դարձավ էլ առավել ակնածալի մի իրողություն։ Աստվածածինը դարձավ բոլորիս մայրը ըստ Սուրբգրային մի դրվագի, որը նկարագրվում է Հովհաննեսի ավետարանում։ Հիսուսի խաչի մոտ կանգնած էին նրա մայրը, նրա մորաքույրը, Կլեոպասի կին Մարիամը եւ Մարիամ Մագդաղենացին։ Երբ Հիսուս տեսավ մորը եւ այն աշակերտին, որ մոտ էր կանգնած, որին նա սիրում էր, մորն ասաց. «Ով կին, ահա քո որդին», ապա աշակերտին ասաց. «Ահա քո մայրը» եւ այդ պահից նրան իր մոտ տարավ։ Ավանդության համաձայն Սուրբ Կույսը Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից հետո 12 տարի ապրել է Երուսաղեմում Հովհաննես Ավետարանչի խնամատարության ներքո, ինչու Հովհաննեսի խնամառությանը հանձնվեց վեհամայրը։ Այս արցի վերաբերյալ, որը երևի շատ անգամ է հնչեցրել Ավետարանն ընթերցած յուրաքանչյուր քրիստոնյա, եկեղեցու հայրերն ունեն իրենց մեկնաբանությունը։ Տաղավարում Տեր Փարեն քահանա Պետրոսյանն է։ Աստվածաշնչում ավետարանում հստակ ասվում է, որ Հովանես ավետարանիչը ամենափոքր առաքյալն էր եւ ամենասիրելին էր Քրիստոսի կողմից։ Մյուս առաքյալներն էլ էին սիրելի, ինչպես օրինակ իշխանություն տրվեց Պետրոսին։ Ոչ մեկ առաքյալի չտվեց այն իշխանությունը եւ չասեց դու ես եկեղեցու վեմը։ Պետրոսին ասեց, թե որ Պետրոսին գիտեր, որ իրան ուրանալու էր։ Բայց Հովանես ավետարանչին ավելի սիրեց։ Ինչի համար, որովհետև Քրիստոս մեկ անգամ արդեն իսկ նշել է, ով որ փոքր է հոգով եւ մարմնով, Նրա մեջ է Աստվածային շնորհն ավելի շատ։ Դրա համար է Հովանես Ավետարանչին տրվեց Աստվածահայտնությունը, Հովանու հայտնությունը։ Ինչու՞ մյուս առաքյալներին չտրվեց, Հովանես Ավետարանչին տվեց, որտեղ ինք ամենափոքրն էր։ Դրա համար Քրիստոս մանուկների խոսքով, մանուկներին օրինակ բերելով է միշտ խոսել։ Որտեղ քանի դեռ մարդը մանուկ է, ամմեղական հոգի կա նրա մեջ։ Հələ չի պղտորվել այս աշխարհը, չի պղտորել նրան։ Դրա համար Հովանես Ավետարանիչը լինելով ավելի երիտասարդ, վախ չուներ մահվանից եւ ոչ էլ մատնությունից։ Մյուս առաքյալները ունեն վախ ունեցան մյուս առաքյալները։ Չէ՞ սա փախան։ Մնաց միայն Հովանես Ավետարանչը։ Սկզբից մինչև վերջ Աստվածամոր կողքին եղել է Հովանես Ավետարանչը։ Միակ առաքյալն է, որ չի լքել Քրիստոսին տարապանքների ժամանակ։ Իսկ մնացած առաքյալները վախ ունեցան իրենց մեջ։ Եվ դրա համար Հովանես Ավետարանիչը նաև համարվում է ոչ միայն Քրիստոս Քրիստոսի սիրելի աշակերտը, նաև Աստվածահայտնության մարգարեն, ամենամեծակույն մարգարեն։ Եվ բացի սրանից Հովանես Ավետարանչը այս իմաստով նաև այն բոլոր առաքյալների մեջ միակ առաքյալն է եղել, որ իր մահով է մահացել։ Պատկերացնու՞մ ինչ շնորհի է արժանացել։ Մյուս առաքյալները կրել են բոլոր տարապանքներն ու տանջանքները, ինչ որ չի կարելի համեմատել, բայց ամեն դեպքում ինչպես Քրիստոս էլ նաև ասեց, որ բոլորդ իմ անվան համար պիտի տանջվեք տարապ միակ ավետարանիչը, որը որ չի կրել այդ տարապանքը, ճանապարհը նահատակության, այլ ինքն իր մահով է մահացել, դա Հովանես ավետարանիչն է։ Այնքան մեծ նշանակություն է ունեցել Հովանես ավետարանիչը։ Եվ Աստվածամայրն էլ է շատ սիրել Հովանես ավետարանիչին, առաքյալին իր մաքրության, իր པարզության համար։ հայրն ավետարանական ամենասիրելի հետաքրքիր ու խորհրդավոր կերպարներից է, որը հազարամյակներ շարունակ սերուակնացանք է ներշնչում իր հանդեպ։ Նրա մասին պատմում է ինչպես Սուրբ Գիրքը, այնպես էլ Սրբազան ավանդությունը։ Նրա բարեխոսությանն ենք դիմում ամենքս։ Նրան խնդրում ենք ամենատարբեր հարցերով եւ միշտ արագարձագանքի ու դրական պատասխանի ենք սպասում։ Մեր հոգեվոր երկերից մեկում Խաչյալը դիմում է մորն ասելով. «Ուր ես, մայրիմ»։ Հիշենք նաև Տիրոջ խաչելության պահին մեզ շատ ծանոթ այն դրվագները, որտեղ Հիսուս դիմում է հորը. Հայրիմ, եթե կարելի է այս բաժակը թող ինձնից հեռու անցնի, բայց ոչ ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու։ Կամ այս դրվագը, եթե կարելի չէ, որ այս բաժակն ինձնից հեռու անցնի, ապա այն կխմեմ, քո կամքը թող լինի, Վեհամորը դիմում է կարծես աղերսական, իսկ հորկամքին ենթարկվում հնազանդաբար։ Ընդհանրապես մենք մեր գորովանքը, մեր գկվանքը ումից ենք ստանում, որպես զավակ, միշտ մեր մորից։ Երբեք որպես զավակ հորից ճիշտ է, պատկառանք ունենք, հարգանք ունենք, նվիրում ունենք, սեր ունենք, երբեմն կարող խելագարության հասնող աստիճան։ Բայց այն գկվանքը, այն քնքշանքը, այն նրբությունը, այն ջերմությունը մայրական ստանում ենք մորից։ Դրա համար Քրիստոս խաչի վրա որպես մարդ եւ որպես Աստված, չէ՞։ Որպես մարդ ինքը այդ կարոտը զգաց մայրական, որպես մարդ հիշեցնում եմ։ Կարոտը զգաց մայրական։ Եվ մանավանդ նրա համար, որ երկրի վրայից այ որ շատ օրինակ այսօրվա եւ աղանդավորական եւ շատ կառույցներ Եվ ժողովրդի մեջ է շատ տպավորություն, որ բացի Քրիստոսից մենք բարեխոս չունենք Աստծո մոտ, չէ՞։ Շատ էսպես նուրբ հարց է այս հարցը։ Այո, Քրիստոսինքն է ասում, որ ինքը բարեխոսն է Աստծո մոտ, իր խոսքերով արդեն արտացոլում է, որ առանց իրեն ոչ ոք հորը չի հասնելու։ Բալավ իր մոտ ով պիտի հասնի։ Ինչպես պիտի հասնեն Քրիստոսի մոտ։ Եթե Քրիստոս մեզ համար իր հոր առաջ բարեխոս է, բա Քրիստոսի առաջ ով պիտի բարեխոս լինի։ Ինչ մենք այնքան արժենք, որ կարող ենք Քրիստոսին հավասարվել։ Քրիստոսին հենց այնպես չեն հավասարվում։ Երկրի վրա եւ երկնքում ամենաառաջի բարեխոս Աստվածամայրն է եղել։ Եվ իզուր չէ որ Աստվածաշնչի մեջ կանայի հարսանեկում տեղի ունեցած հրաշքը երկու իմաստ ունի։ Մեկը Աստվածամոր բարեխոսության խորհուրդն է։ Ցույց է տալիս, որ տեսեք, Աստվածամայրը բարեխոսեց, որ Քրիստոս դա կատարեց։ Ինչի Քրիստոսին չմոտեցան։ Դե թող մոտենային Քրիստոսին միանգամից։ Քրիստոսը ներկա էր։ Չէ, մոտեցան մորը որովհետև գիտեմ, որ մայրը միշտ էլ այն էակն է, որ զավակը միշտ կլսի իր մորը, չի հակաճարվի, ուրիշ բան չի անի, մոր խաթրից դուրս չի գա, այսպես ասենք։ Մայրը այդ սրբագույն էակն է։ Եվ դրա համար համարվում է Հիսուս Քրիստոսի եւ երկնային արքայության մեջ մեզ երկրի եւ երկնքի կապող կամար Աստվածամայրը բարեխոս որպես։ Դրա համար մտեցան Աստվածամորը ասեցին. Խնդրում ենք ներկայացրա, ասա որ գինին վերջացել։ Աստվածամայրը մտեցավ, ասեց գինին վերջացել, ասա ով գինին չես ուզում ինձանից։ Իմ ժամանակը դեռ չի ասել։ Բայց Աստվածամայրն ինչ ասեց։ Ոչ մի բան այլևս գրված չէ Աստվածաշնչում։ Աստվածամայրը գիտեր որ կաներ։ Խնդրանքից, հարգանքից դուրս չէր գա։ Եվ դրա համար Թեգուս եւ Քրիստոս ասեց իմ ժամանակը չի ասե ինչ ես ուզում ինձանից ովքին, բայց Աստվածամայրը ամեն դեպքում կանչեց ասեց գնացեք տեսեք ինչ որ ասում է արեք։ Եվ եկան մտեցան Քրիստոսին, այլ այլևս Քրիստոս չմերժեց, որովհետեւ Աստվածամայրն էր ուղարկե։ Նորմալ խաչի վրա էր, երբ որ Քրիստոս պետք է արդեն հրաժեշտ տար երկրին, իր առաջին եւ վերջին երկրային կարոտն հույսը Աստվածամայրն էր։ Վերջին անգամ տեսնելու, եկիտեր որ երկնքում էլի պիտի հանդիպեն Եվ Աստված Քրիստոս ամենուրեք է, բայց որպես մարդ այդ վերջին հարգանքը, նվիրումն ու կարոտը, քնքշանքը ինքը վերջին պահին էր ուսեց զգալ իր մորից։ Մկրտության միջոցով է, որ երախան Չմկրտված անձը սրբվում է մեղքերից, վերածնվում Սուրբ Հոգով, դառնում քրիստոնյա եւ որդեգրվում Քրիստոսին։ Մկրտությունն անհատի հոգեվոր վերածնունդն է, որի ժամանակ մեծ դեր են ստանձնում կնքահայրն ու ծնողները, որովհետև նրանք մկրտվող մանկան հավատքի թարգմաններն ու ապագա քրիստոնեական դաստիարակության երաշխավորներն են։ Մկրտության պահին կնքահոր ներկայությունը պարտադիր է, Կնքամոր Պարագանահա կարծես խորհրդանշական է, կարծես այն կարևոր ու պարտադիր չէ։ Մկրտվողին չեն հարցնում՝ ունես կնքամայր։ Արդյոք վեհամայրն է մկրտվողի հավիտենական կնքամայրը։ Այո, Ինչի համար որ մի փոքրիկ փորձենք փակագծերը բացել։ Նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք ով է կնկահայրը, որտեղից է գալիս այս խորհուրդը, այս նշանակությունը մեր եկեղեցում, քրիստոնեական եկեղեցում։ Առաջին կնկահայր որպես այդպեսին եղել է Հովսեփը։ Հովսեփն ով էր Աստվածամոր նշանածն էր, բայց պսակված չէր։ Նշանված էր, դեռ չէր պսակվել։ Մինչև որ Գաբրիել հրեշտակապետը Երևանից ասեց չմերձենաս քո կնոջը, որովհետև նա Սուրբ հոգով հղի է։ Եվ այլևս Հովսեփը չմոտեցավ Աստվածամորը, չմերձեցավ, այլ ինքը եղավ որպես Քրիստոսի խնամակալ, որպես երկրային հայր, խնամակալ դարձավ։ Աստվածամայրն էր այս իրողությունից ելնելով դարձավ որպես բոլորիս, քանի որ մենք ժառանգակիցն ենք Քրիստոսի, քանի որ Աստվածամոր միջոցով մենք ստանալով այդ նույն ժառանգությունը, քանի որ Քրիստոս սմբելով Աստվածամոր պորտալարից, այնպես էլ մենք ենք սնվում այդ Աստվածամոր պորտալարից։ Նույն պատարակի խորհրդի ընթացքում, երբ որ Քրիստոսի մարմինն ու այրուն ենք ճաշակում դառնում ենք Քրիստոսի եւ երկնային արքայության ժառանգորդ, այս իմաստով է, որ Աստվածամայրն էլ որպես մեր ծնող եւ հոգեվոր ծնող համարվում է մեր բոլորիս կնկամայրը։ Բայց ֆիզիկական աշխարհում մեր երկրի վրա մենք ամեն անգամ չենք կարող Հովսեփին եւ Աստվածամորը բերել մեզ կնկահայրու կնքամայր դարձնելու, այլ տեսանելի դարձնելու համար, որպես քրիստոնեական միջավայրը ընդլայնվի, հարազատ բարեկամները շատանան, դրված է եկեղեցում Խավոր, խավորքին կամ քնկահայր, քնկամայր հասկացություն, որ ինչ որ մեկին ընտրում են հոգևոր շնորներով լեցին, որ այդ մարդը դառնա որպես քնկահայր։ Ճիշտ է ինքը չի կարող լրացնել Հովսեփի տեղը, բայց ինքը այդ խորուրտով է կարկվում որպես քնկահայր։ Իսկ նրա կողակիցն է բնականաբար, եթե կողակիցն է, եթե կին ունի, ինքնաբերաբար դառնում է քնկամայր։ Բայց այո, առաջին որպես քնկահոր գաղապար եղել է Հովսեփը։ Իսկ քնկամայրը հավիտենական քնկամայր մեզ համար հոգևոր իմաստով, դա աստվածամայրն է։ Քրիստոնյա բարեպաշտ կնոջ համար Աստվածածինն իդեալ է, ինչպես Աստվածամայրը Խաչալ միածին որդուն մարդկության փրկության համար, հայոց մայրերը Վասն հավատո, Վասն հայրենյաց փրկության իրենց զավակներին են ընծայում, հարկ եղած դեպքում ինքնաանծայվում, հրեշտակի ավետիսն են երազում մայրանալու խորրթին սпасող եւ մայրության բերկրանքը տենչացող քույրերն ու հարսները, վեհամոր բարեխոսությանն են դիմում նրան հավատացողները, նրան հուսացողներն ու նրա սիրուն ապավինողները, վեհամայրը լինելով յուրաքանչյուր քրիստոնյայի վեհանձն մայր, սովորեցնում է քայլել որպես աստծո արժանի զավակ աղոթել սեփական անձի ողջ մարդկության փրկության համար եւ լվացվել երկրավոր մեղքերից։ Խնդրել պետք է բոլորս անհրաժեշտ է որ Աստվածամորից խնդրենք, որտեվ դարձյալ էլի ասում ենք ամենամեծագույն բարեխոս Աստվածամորիցն է։ Մենք սխալ կյանքով ապրող մարդիկ ենք Երբեք էլ որևէ մեկը ճիշտ կյանքով չի ապրել այս աշխարհի վրա։ Եվ չկա, ասում են, ինչպես ավետարանը, սուրբ ծնված օրվանից։ Սուրբ չեն ծնվում, սուրբ դառնում են իրենց վարքով, իրենց հավատքով, իրենց նվիրումով հերթագայում այդ սրբագործում, որ կատարվում է, դա ոչ թե ծնված օրվանից է լինում, Աստվածամայրը, որ Աստվածամայրն էր, Աստվածամայրը անգամ ծնված օրը սուրբ չէր։ Աստվածամայրը ավետման օրը սրբագործվեց, որ մենք ապրիլի 7-ին ենք տոնում։ Երբ որ արդեն Սուրբ Հոգին մտավ նրա արգան, այդ ժամանակ ինքը սրբակոծվեց։ Մենք էլ նույն կերպ մեղավոր մարդիկ ենք։ Եվ մեզ համար ամենաառաջին բարեխոս երկնքի եւ երկրի Աստծո առաջ Աստվածամայրը պետք է լինի։ Մենք ինչ մեղքվել որ գործենք, կարող է լինել այնպես, որ որևէ մեկ սուրբ այն մտածումը չունենա մեր գործած մեղքին ներում որպես բարեխոս ներկայանալու Տիրոջ առաջ, ինչպես օրինակ Եսայի մարգարեության մեջ է, որ ասում է գնաց մի կնոջ մոտ, որը որ մեղքեր ուներ բազմաթիվ, մտավ նրա տուն, ասում է նրա որդին հիվանդ էր։ Նրա մեղքերի պատճառով ասում է շատ կոպիտ էր վերաբերում Եսայի Մարգարեն։ Եվ Աստված էլ այդքան ասում է, չէ՞ որ այս կինը այսքան հավատքով, այսքան նվիրում ունի, չէ՞, ասում է նա այս սխալն ունի, երբ որ այդ սխալը մաքրվի, երբ որ ինքը մաքրի, այն ժամանակ նոր իմ որոշումը կփոխեմ եւ նրա որդուն առողջություն կպարգևեն։ Ինչեւ անգամ Աստված Եսայի Մարգարեի վրա ազդեցությունը ուժեղ չէր, որ կարողանար Եսայի Մարգարեն այդ ворթուն առողջություն ապարգևել։ Եվ սրա համար մենք դիմում ենք Աստվածամորը, որովհետև ամենափափուկ, ամենանուրբ, ամենանվիրական սիրտ Աստվածամոր սիրտն է։ Հերիք է մի փոքրիկ արցունք եւ Աստվածամայրը բոլոր մայրերի նման եթե երկրի վրա բոլոր մայրերը զավակի արցունքը տեսնելով ինչ տեսակի զավակ ուզում լինի։ Եթե զավակի արցունքը տեսնում է իր ծնները թուլանում է, Աստվածամայրներ, բոլոր մայրերից առավելաբար այդ սերն ու ջերմությունն ունի։ Մանավանդ որ իր աչքի առաջ իր ворթուն տարապող եւ չարչարող ազգը հետո դարձավ աստվածամոր սիրելի ազգ։ Ինքը մոռացավ այդ ամեն ինչը։ Ինքը մի անգամից մոռացավ վերքը իր սրտում պահելով եւ ներելով դարձավ այդ ազգի սիրելի մայրը։ Հիմա կաթոլիկ եկեղեցին ամենագլխավոր է համարում Աստվածամորը։ Ավելի մեծ ուրիշ փառաբանության տոներ ունենք Աստվածամորը նվիրված։ Նույնն են ազգը, որը որը հենց այդ Աստվածամոր ворթուն այդ աստիճան տարապանքի ենթարկեց հрьяների միջոցով, բայց Աստվածամայրը սիրեց, սիրում է եւ սիրելու է։ Էնպես է եւ մեզ, բոլորին, ամբողջ աշխարհին, քանի որ նա ամբողջ աշխարհի մայրն է։ Մենք պետք է միշտ աստվածամորից ստանանք այն բարեխոսությունը, ինչ որ ուզում ենք մեր կյանքում փոփոխություն լինի, մեր երկրում փոփոխություն լինի, մեր առօրյայում փոփոխություն լինի։ Առաջին բարեխոսը դա աստվածամայրն է։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը Տաղավարում հյուրընկալվել էր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու Շիրակի թեմի Մարմաշենի հովության Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Փարեն քահանա Պետրոսյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Մարիա Ադամյան, Աստված ձեսեդ կհանդիպենք